Արցախի հանրային ռադիոյի լրատվական թողարկումները կարող եք ունկնդրել երկուշաբթիից շաբաթ օրերին։ Այսօր լրատվական ծրագրի թողարկումները եթեր կհեռարձակվեն ժամը 14:05-ին, 15-ին եւ 17-ին։ Ժամը 14:30-ին լուրեր արտերկրից, 15:30-ին մշակութային լուրեր, 16:30-ին լուրեր մարզաշխարից, 17:30-ին լուրեր տարածաշրջանից։ Կոնտակտային հեռախոս 94 39 93։ Բարեկամներ, այժմ եթերում լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Բակո Սահակյանը Բերձորում մասնակցել է Երևանի պետական համալսարանի 100-ամյակի կապակցությամբ կազմակերպված ծառատունկին։ Հանդիպում Արցախի նախագահի նստավայրում։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների միջև ստեղծված կապուղին գործում է։ Հադրութում կազմակերպվել է ուխտագնացություն դեպի շրջանի պատմամշակութային վայրեր։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Նախագահ Բակո Սահակյանը հոկտեմբերի 28-ին Բերձոր քաղաքում մասնակցել է Երևանի պետական համալսարանի 100-ամյակի կապակցությամբ կազմակերպվող ծառատունկին։ Նախագահը գոհնակությամբ նշել է, որ Բերձորում նման միջոցառումների անցկացումը դարձել է ավանդական, ինչը իր յուրահատուկ ներդրումը ունի քաղաքի շենացման ու բարեկարգման գործում։ Հերրախոսակապով հաղորդում է Քաշաթաղի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ռքոյանը։ Երկու տասնամյակ է, ինչ Քաշաթաղի շրջենտրոն Բերձորում կատարվում է ծառատոնք Գուրգեն Մելիքյանի նախաձեռնությամբ։ Հոկտեմբերի 28-ին կայացավ վերթականը նվիրված Երևանի Պետական համալսարանի 100-ամյա տարեդարձին։ Առաջին ծառը տնկելիս Գուրգեն Մելիքյան դիմեց ներկաներին ասելով. «Արտանքում են հողի տերերը, եկորները դրանք կոտրում են։ Հպարտություն եմ ապրում, որ այսօրերին այստեղ եմ եւ արուր ընկուզենի ենք տնկելու» ասած բարերարը եւ Արցախի նախագահի հետ տնկեցին առաջին ընկուզենին։ Այնուհետև գործի անցան Երևանի պետական համալսարանի ուսանողները, ներկաները։ Բակո Սահակյանը նշեց, մնայուն արժենք է ծառայել, եւ տարիների ընթացքում Երևանի պետական համալսարանի ուսանողության ու դասախոսների կողմից Բերձորում մեծ աշխատանք է կատարվել այս բնակավարում։ Երևանի պետական համալսարանի ուսխորհրդի նախագահ Դավիթ Ափոյանը տեղեկացրեց, որ երրորդյա ուղևորությունը հովանավորել է Համալսարանը ռեկտորատը։ Այս անգամ ծառատունկին մասնակցում են 50 ուսանող։ Սկզբում եղել են Խարվաճարի Մարտակերտի շրջաներում, այցելել Դադիվանք, Գանձասար, Եղնիկներ զորամասում հանդիպել դիրքապահներին։ Մասնակից ուսանողները կարևորեցին միջոցառումը։ Երեկոյան համալսարանականները հրաժեշտ տվեցին Բերձորին եւ մեկնեցին Երևան։ Վստահ, այս զինվորն ամուր է կանգնած սահմանում։ Արցախցին իր երկրի տերն է եւ շենացնում է։ Ազատագրված մեր հայրենիք հաշաթաղը նորից է ընդունել իրենց եւ հնարավոր է շատերի համար տուն կդառնա։ Նույն օրը Բակո Սահակյանը հանդիպում է ունեցել ամերիկահայ բարերար Մայք Սարյանի հետ։ Քննարկվել են Արցախում մի շարք ծրագրերի իրականացման առնչվող հարցեր։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել առողջապահության զարգացմանը։ Նախագահ Սահակյանը ընդգծել է, որ Սփյուռքի մեր հայրենակիցների աջակցությամբ այս ոլորտում կյանքի են կոչվել բազմաթիվ նախագծեր, որոնք շոշափելիորեն նպաստել են բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մակարդակի բարձրացմանը։ Հանդիպմանը մասնակցում էին պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը, առողջապահության նախարար Արայիկ Բաղարյանը, պաշտոնատար Այլանդզիկ։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում չի կարող լինել որևէ լուծում, որը ընդունելի չի լինի Հայաստանի եւ Արցախի ժողովրդի, Արցախի իշխանությունների համար։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի այն հայտարարությանը, թե Հայաստանում սպասվող արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած քաղաքական ուժի հաղթանակը լավ հնարավորություն կլինի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկելու համար։ Գիտեք, ամեն մեկը խոսում է իր անունից։ Ջոն Բոլթոնը խոսում է իր անունից։ Եվ Ջոն Բոլթոնը, եւ ընդհանրապես որևէ մեկը չի կարող խոսել իմ անունից։ Հնարավորություններ կտա, բայց ես ասեմ, որ չի կարող լինել լուծում, որը ընդունելի չի լինի Հայաստանի, Արցախի ժողովրդի եւ Արցախի իշխանությունների համար, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների միջև ստեղծված կապողին գործումը Կապուղին այս պահին գործում է նաև Նախիջևանյան ուղությամբ։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Տոնոյանը։ Այս պահին հաստատված է օպերատիվ կապ, այն նախկինում եւս եղել է, սակայն հիմա վերականգնված է։ Աշխատանքները տարվում են, ասել է Դավիթ Տոնոյանը։ Անդրադառնալով հարցին, թե Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի հետ քննարկել են Հայաստանին ամերիկյան զենքի վաճառքի հնարավորությունները, նախարարը ասել է, որ զենքի շուկան բաց շուկա է, որտեղից ինչ կարողանում են գնում են։ Չենք քննարկել ամերիկյան զենք գնելու մասին հարց։ Դավիթ Տոնոյանը նաև ասել է, որ Բոլթոնի հետ քննարկել են Սիրիա հումանիտար ստորաբաժանում ուղարկելու հարցը եւ անպայման ուղարկելու են ստորաբաժանումը։ Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով օգնական Ջոն Բոլթոնի վերջերս տարածաշրջան կատարած այցը տարբեր մեկնաբանությունների առիթ է տվել։ Ինչ ուղերձներ էին պարունակում ամերիկյան բարձրաստիճան Պաշտոնյայի այցը մեզ համար։ Юлия Ваняни Андрададзе. ԱՄՆ-ի նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով օգնականը 1997 թվականից ի վեր առաջին անգամ է այցելում Հայաստան։ Նման բարձրաստիճան պաշտոնյայի այցը բնականաբար կարող է կապված լինել միայն շատ լուրջ խնդիրների հետ։ Ինչ նպատակներ էր հետապնդում Ջոն Բոլթոնի այցը Հայաստան ու տարածաշրջան։ Քաղաքական վերլուծաբան Հրաչի Արզումանյանի կարծիքով այցը կապված է աշխարհակաղակական ավելի մեծ մասշտաբի զարգացումների հետ եւ հարավային Կովկասի խնդիրներն ընդամենը մի տարը կարող են լինել մեծածավալ իրադարձություն իրադարձությունների համայնապատկերում։ Ռաչա Արզումանյանի խոսքով այցը կապված էր ավելի շուտ Իրանին վերաբերող ամերիկյան ծրագրերի հետ։ Ամերիկան պետք է իմանար տարածաշրջանի երկրների դիրքորոշումները Իրանի շուրջ նողակն ավելի սեղմելու կամ գուցե իրադարձությունների սրացման պարագայում։ Քաղաքագետի համոզմամբ ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյան տարածաշրջանի բոլոր 3 երկրներում էլ ցանկացել է վստահության գործընկերային մտնոլորտ ստեղծել։ Այո, Բոլտոնը խոսեց Ադրբեջանում ռազմավարական քաղաքական եւ ռազմավարական հիմնական ակտոր, գործընկեր եւ դաշտի Ադրբեջանը ունի բավականին հետարքիր եւ ցանրակշիռ քաշ աշխարհակահաղական process-ներում Ադրբեջանը հետարքիր տեղ է գտնվում եւ Ադրբեջանից դու հնարավորություն ունես աշխատել եւ Ռուսաստանի դեմ, Պարսկաստանի դեմ, Ասիայի դեպի Արևելք եւ այլ եւ այլ։ Եվ խոսեց Հայաստանի հետ եւ ինչ որ ընդհանուր խոսակցություններ գնացին, որը ցույց տվեցին, որ Միացյալ Նահանգների այսօր իշխող քաղաքական ուժերը բավականին ջերմ են վերաբերում Հայաստանին։ Այդ ուղղակի մտնոլորտի մասին է։ Ինչ կոնկրետ քայլ է կարող են դերնել, դա արդեն ուրիշ հարց է։ Ամերիկայից սպառազինություն ձեռք բերելու առաջարկը ձեր կարծիքով ավելի շատ սպառնալիք է, թե առաջարկ։ Չէ, թողակի առաջարկ եմ կարծիքով, որովհետև խոսել լուրջ, որ ամերիկյան զենք կարող է գալ Հայաստան, այնքան էլ հավանական չէ, որտեղ Ամերիկայի զենքը լավն է, բայց բավականին թանկ է։ Եվ ինչ սկզբունքների վրա է Ամերիկան պատրաստ փոխանցել այդ զենքը Հայաստանին, դա պետք է նստել մտածել։ Եթե նման քայլ տեղի ունենում որպես արևտուր, հայկական պետականությունը պատրաստ չէ նման ծախսել։ Եթե դա պետք է լինի ինչ-որ տար էլեմենտ ավելի մեծ նոր համակարգի կառուցման, որտեղ Ամերիկան եւ Հայաստանը պիտի սկսեն կառուցել նոր համակարգ անվտանգության ոլորտում, դա լրիվ ուրիշ հարց է։ Իսկ ինչ եք կարծում ստեղծված աշխարհակղական իրադրությունը որքանով կարող է նպաստել լարվածությանը մեր տարածաշրջանում ավելի փոքր մասշտաբի նկատի ունեմ։ Դա կախված կլինի Պարսկաստանի հետ։ Այսօր տեսնենք ինչ քաղաքականություն փնտրի Ամերիկան եւ Իսրայելը Իրանի հարցում։ Եթե գնան էսկալացիայի այդ ժամանակը կարող է կունենալ բավականին ցանր ժամանակներ եւ մենք պետք է պինդ լինենք, չմտնենք այդ խաղերի մեջ, որովհետեւ եւ Իսրայելը եւ Միացյալ Նահանգները դերույն գտնում, իսկ Պարսաստանը մեր հազարավոր տարվա հարևանն է, ժամանակը եղել բարեկամն է եղել եւ այլ եւ այլ։ Մեզ համար բավականին դժվար ժամանակներ կսկսեն, երբ հայկական դիվանագիտությունը եւ ռազմամտանգության համակարգը պիտի լուծի բավականին դժվար հարցեր, չմտնել հակասությունների մեջ Ամերիկայի դեմ, Ռուսաստանի դեմ, որովհետեւ այսօր դժվար է Ռուսաստան արդյոք միանա Միացյալ Նահանգների թե կպաշտպանի Պարսկաստանի կողմը, դա ինչեւ այսօր դրամասի խոսել դժվար է։ Իսկ Արցախը ադրբեջանական հակա հակամարտության համար, ինչպեսին կարող է լինել զարգացումները։ Ես միշտ խոսում եմ, ասում եմ դրա մասին, որ Ադրբեջանա Արցախյան համակամարտի մասին պետք է մոռանալ Իմ կարծիքով ապրիլյան 2016 թվականի գրևը եղել է վերջի լոկալ պատերազմ, որը տեղի ունեցել տարածաշրջանում։ Մյուս պատերազմները կլինեն ասեն մեծ ռեգիոնալ պատերազմներ, որը կներգրավեն ոչ թե միայն Հայաստանն եւ Ադրբեջանը եւ իրենց դաշնակիցները, բայց նաեւ Թուրքիան, կարող է Պարսկաստանը, Ռուսաստանը։ Դա լրիվ ուրիշ մասշտաբ է, լրիվ ուրիշ խնդիրներ են, ուրիշ ուրիշ սպառնալիքներ են եւ պետք է հայկական կողմը մոռանա փոքր եւ հեշտ լուծվող խնդիրներից, որոնք մենք սովոր ենք։ Մենք կարող ենք հաղթել Ադրբեջանին առանց որևէ խնդրի։ Այսօր ոնց հաղթել է 94 թվականին, ոնց կանգնեցնել եք ագրեսիան 2016 թվականին, բայց արդյոք հայկական պետականությունը պատրաստ է մտնել մեծ տարածաշրջանային կռվի մեջ եւ ինչ նպատակներ, խնդիրներ նա կունենա այդ մեծ կռվի մեջ։ Դա լուրի ուրիշ հարց է։ Գյուլիա Վանյան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ստեփանակերտի ռուսկաբանական դիսպանսեր Փակ բաժնետիրական ընկերությունում սկսել են գործել ինտենսիվ թերապիայի եւ ցերեկային ստացիոնար նոր բաժանմունքներ։ Սակայն դա նորաբաց հիվանդանոցի միակ նորությունը չէ։ Դիսպանսերը հագեցվել է ժամանակակից սարքավորումներով։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում երկու մեծ վիրահարություն կատարվելն 3 ամսի 25-ին, երկու վիրահարություն այսօր, բացի դրանից կատարվել նաև մանր վիրահարություններ, այսպես ասած մանր վիրահարություններ տեղային անձկայացմամբ։ Ժամանակակից սարքավորումների մի մասը ձեռք է բերվել պետական միջոցներով, մնացած մասն էլ Ռուսաստանի Դաշնության եւ Ֆրանսիացի բարերարների։ Հիմնականում Փարիզում գործող Հայմեդ բժշկական մարդասիրական ընկերության նախագահ Ժան Միշել Էքերյանի միջոցներով տրամադրվել եւ այլ որի միջոցներով ձեռք է բերել համապատասխան սակավումներ, բացի դրանից մի մեծ քանակ սակավումներ ստացել ենք որպես նվիրատվություն Ֆրանսիայի մեր բարերարների կողմից հիմնականում Ժան Միշել Հեքերյանի միջոցներով, որոշ սակավումներ ձեռք են բերվել Ռուսաստանի Դաշնության կազմակերպություն, որը սարքավորումներով ապահովում է Ղարաբաղի որոշ սարքավորումներով, այդ կազմակերպությունից մենք ստացել ենք հիմնականում վիրահատարանի լույսեր, այսպես ասած։ Հիմնական ոնց որ նշեցի, վարկի միջոցներով ձեռք է բերվել այն ամեն անհրաժեշտը, ինչով կարելի է սկսել ռուսկաբանական դիսպանսերի գործունեությունը։ Դիսպանսերում աշխատող մասնագետների մասին աշխատակիցներից ոմանք վերապատրաստում են անցել Ֆրանսիայում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Կադրային ապահովվածության հարցով մենք նոր կադրեր, նոր շենքի հետ կապված նոր կադրեր մենք չունենք, մենք ստեղ աշխատում ենք մեր նախկին գործող դիսպանսերի անձնակազմով։ Կադրային ապահովվածության հարցով խոսելուց պետք է նշենք, որ մեր բժիշկները երկու բժիշկ ծրագրի շրջանակներում մոտ տարի ու կես երկու տարի առաջ վերապատրաստվել են Ֆրանսիայում, բացի դրանից բժիշկներից նույն խմբից մի հոգի այս տարի երկու շաբթով վերապատրաստվել է Ռուսաստանի Դաշնությունում ու մեր ավագ բուժքույրը, որ անմիջապես զբաղվում է պրեպարատների քիմիոթերապևտիկ բուժման անցկացման կազմակերպամբ, ինքը նույնպես մոտ երկու ամիս վերապատրաստվել է Ֆրանսիայում, նոր մոտ մի շաբաթ առաջ արդեն վերադարձել է վերապատրաստումից։ Տեղեկացնենք, որ դիսպանսերում հիմնականում կատարվում են կրծքագեղձի ուռուցքների, արգանդի վզիկի, չարորակ նորագոյացությունների վախ հայտնաբերման սկրինինգներ, աշխատանքներ են տարվում նաև հաստաղիքի ուռուցքների հայտնաբերման ուղղությամբ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր Հադրութի շրջվարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի բաժնի նախաձեռնությամբ շրջանի շուրջ 60 ակտիվ երիտասարդների մասնակցությամբ կազմակերպվել է ուխտագնացություն դեպի Մոխրենիս գյուղից 3.5 կիլոմետր բարձրության վրա գտնվող Օխտադեռնի վանք Սրբատեղի եւ Տողի Սուրբ Ստեփանոս եւ Սուրբ Հովանես եկեղեցիներ։ Այս մասին ասել է Հադրութի շրջվարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի բաժնի վարիչ Երազիկ Հայրյանը։ Նրա խոսքով ուխտագնացության մասնակիցները սրբավայրերում իրականացրել են մաքրման աշխատանքներ։ Ուխտագնացության կազմակերպման նաճակցել է մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարությունը ու Հադրութի շրջվարչակազմը։ Իսկ այժմ լսեք արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այն ներկայացնում է ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի աշխատող Սոֆիա Հարությունյանը։ Հոկտեմբերի 22-ից 29-ը արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է ընդհանուր թվով 68 ահազանգ։ Գրանցվել են տարերային բնական բնույթի 21, տեխնատին բնույթի 9 արտակարգ դեպք։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում նշված ժամանակահատվածում գրանցվել է սոցիալ կենցաղային բնույթի 27 արտակարգ դեպք, այդ թվում դրամ 64, վերելակի 62, հիվանդի տեղափոխում 1 դեպք։ Հոկտեմբերի 22-ից 29-ը հանրապետության տարածքում գրանցվել է հրդեհի 21 դեպք, որից 15-ը չոր խոտատարածքում։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խմբի կողմից ականների եւ չփայտած այլ զենք զինամթերքի հայտ հայտնաբերման 9 դեպք է գրանցվել։ Նշված դեպքերում իրականացվել է համապատասխան օգնություն եւ հայտնաբերված գտածոները վնասազերծվել են։ Եվ թորակման ավարտին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անպամացություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիս արևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2-ից 7, ցերեկը 14-ից 19 աստիճան տաքություն։